الله عنكم آمين وأما الأحاديث أما حديث فالأول حديث يكون زان أبي سعيد الخدري إن بكي وانا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أمي سيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممسكي ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم يقول حليك وانا سيما من رأى منكم منكرا يويوت من يكون قتين منكر فليغيره بيده نعندوه منكروا لكمكنواك فإن لم يستطيك وهوزي فبلسانه بس يعندوه كولميواك فإن لم يستطيك وهوزي فبقلبه بس يعندوه كمويواك فإن wadhalika na huko kuchukia kwa moyo ndo kuondoa kwa moyo eh adhafu imani ndio imani iliyokuwa nyonge kabisa maana yake yule ambaye anaweza kuondoa kwa mkono au anaweza kuondoa kwa ulimi kisha asiondoe akawa anasikitika kwa moyo huyu ndo adhafu imani lakini yule ambaye hawezi kwa mkono wala hawezi kwa kwa ulimi, yeye akichukia kwa moyo munkar unaofanywa, basi baadhi ya wanavyoona wamesema la, huyo sio anayekusudiwa. Anayekusudiwa ambaye yastati'u bilyadi walisani. Lakini dhahiri ya hadithi inasema asiyeweza kwa mkono atatumia ulimi, asiyeweza kwa ulimi ndio atasikitika kwa moyo ule munkar na kuuchukia na hiyo ndio adhafu al-iman rawahu مسلم hadithi يمبكي إمام مسلم الثاني حديث يبيلي عن ابن مسعود رضي الله عنه مبكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema ma min nabiyin hakuna mtume yote ba'athahu Allah alomtumiliza Mwenyezi Mungu fi ummatin katika umma kabli uliokuwa kabla yangu illa kana lahu min ummatihi hawariyuna illa walikuwako katika ummati wake watu wanaoitwa hawariyuna hawariyuna ni wale wenye kumnusuru mtume wao wanaitwa hawariyuna wa ashabun alikuwa na watu yakhudhuna bisunnatihi wanaofuata mwendo wake wayaktaduna biamrihi na wanafuata amri yake thumma, kisha baada ya hapo, inaha, hakika mambo yalivyo, takhlufu min ba'dihim khulufun, wanakwenda kinyume na maamrisho ya mitume yao makundi, wengine wanakufuru, wengine hivi, wengine hivi eh yakuluna ma la yafalun, wanasema yale ambayo hawayatendi, yani wanaamrisha mambo kisha wao hawatendi mambo yale wanayoamrisha kama ilivyotajwa ndani ya Qur'ani kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ni madhambi makubwa kabisa mtu kusema mambo ya kuamrisha jambo kisha yeye hatendi wayafaluna ma la yu'maruna wana, wana wanatenda yale ambayo hawaamrishwi yale ambayo hawakuamrishwa na mitume yao ndio wanayotenda maana wanakhalifu faman jahadahum mwenye kupingana nao biyadihi kwa mkono wake fahuwa mu'minun huyo ndio mu'min jahada maana yake ni kupambana nao waman jahadahum bilisani na mwenye kupambana nao kwa ulimi wake fa huwa mu'min naye huyo ndio mu'min maana walokamilika imani waman jahadahum biqalbihi na ambao anapambana nao kwa moyo wake fahuwa muminu naye ni mu'min walaysa waraa dhalika min alimani habatu khardali na baada ya hapo hapana imani hata ukubwa wa khardal khardal mpaka uione ndio utaijua <laughs> e, ni chembe ndogo nyeusi e, inaitwa khardal ndio jina lake Kiswahili sijui jina lake, liko mahali jina lake hamna. الثالث حديث يا تاتو عن أبي الوليد عبادة بن الصامت Walid أبي الوليد لكن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن بايمتم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويقول سكليزا نكطيب Musri fil usri katika uzito wal yusri na katika wepesi pia wal manshati wal makrahi na katika jambo ambalo mtu anaona nishati kulifanya anaona uchangamfu kulifanya na kuna jambo ambalo kulitenda kwake anaona uzito wa ala atharatin alaina na vile vile juu ya kujivutia kwetu pia tumtii maana yake kusudiwa umimi jambo ambalo mtu anajivutia katika ishtirak mtu ameshirikiana watu wawili yeye akawa anajipendelea basi hata katika jambo hilo bebe tumtii wala an la nunazi al amra ahlahu na kuwa tusiwaondoe tusiwanyang'anye wenye wenye uongozi wale wanaostahiki tusiwanyang'anye uongozi illa an kufran bawahan ila mtakapoona mtakapoona imedhihiri kwa watu wale ukafiri wazi wazi bawahan maana yake wazi wazi indakum kwenu minallahi ta'ala kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu nyie mnayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu fihi katika kwamba huu ni ukafiri burhanun mna ushahidi na hoja kwamba huu ni nini ni ukafiri wa ala an nakula bilhaq na pia tumembai mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tutasema ya haki aina makuna popote tutakapokuwako la nakhafu fillahi mata laimin hatuogopei kwa katika dini ya Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu na alaumu atakayelaumu sisi tutasema haki muttafaqun alayh hadithi hii wamekafikiana Imam Bukhari na Imam Muslim hivi ndivyo ambavyo maswahaba walimbai mtume wao sallallahu alayhi wasallama na kumbai maana yake ni kumpa ahadi ya kufuata haya yaliyotajwa hapa Almanshatu walmakrahu bifathi mimiha ay fi sahli wasabi katika wepesi na katika uzito walatharat walikhtisas ni kujipendelea bilmushtaraki kwa kwa jambo ambalo ni la shirika la pamoja alafu mtu anajipendelea mwenyewe wakad sabaka bayanuha na kule nyuma ushatangulia ubainifu wake bawahan neno bawahan bifathi albai wa kuifathihisha be almuwahhada yenye nukta moja wa baadaha na baada hiyo be wawun kuna wawu thumma alifun kisha iko alifu thumma haun kisha iko haun muhmala isiyokuwa na nukta ay dhahiran la yahtamilu ta'wilan jambo lilokuwa wazi hali halipelekei kwamba mtu anasema ah labda akakusudia hivi hamna ta'wili wallahu wa rasuluhu a'lamu